yeah, yeah, yeah. Esto es un remix. Locura, locura mix. Esto es un toqueo mítico para la turra. Que le dimos y pa' y Ya tú Y esto dice oh. Yeah, yeah. Y le dicen la turraca, taca, mueva la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la paca, taca, le dicen la Dale turra, bájalo, súbelo, lo un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale tu bájalo, súbelo, lo un pasito prohibido que yo. Toda la noche parece delito, que sería comerse culito. Si a tu novio le pinta el bandido, le comemos la germo y nos dimos con la vaca taca, dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la vaca, Camperita vida, si con lao, lao. Toma, toma, toma, se bancan los rounds. Mueve son los más de lado a lado. Que te gusta el rescate de baile del tao. reo místico, esto es holístico. Con una pizza, un filo infinito. Tengo lo químico, corte científico. Y la guacha se me pega porque ella está puta, está puta, puta. se me pega y da puta, da puta, puta, da puta, puta, ta puta, da puta, puta. Ella se me pega y se me pega y pega y pega y pega y ella se me pega y se me pega, se me pega y se me pega y pega y pega y pega y yeah yeah yeah yeah. Caletti, Maxi Baby, que se está produce, el que pete el perreo.